muna haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ahalussun dawal jama'a da ke garin tsagero a ƙaramar hukumar rimi a tarayyar Najeriya inda muke gabatar da tafsirin Alƙur'ani mai girma. Idan ba manta ba, a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta bakwai a cikin suratul hashri. Don haka, insha Allah ta'ala yau za mu tashi a kan aya ta takwas. Kafin nan akwai cikon bayanin da ya kamata mu yi a kan ayar da ta gabata. musamman gabar da Allah ya ce wa ba ah, a ta kuma rasulu fakuzuhu wa ma na hakun an hufantahu Allah ce duk abin da manzo ya baku ku ku karɓa duk abin da ya hana ku kuma ku hannu wannan malaman ahalus sunna suna cewa hada yujibu anna kullama amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa amrun min Allah ta'ala wa in الآية نزلت في nazalat فمعناها ganaim wannan gabar cewa abinda manzon Allah ya kawo ku dauka ko abinda ya baku karba abinda bai baku ba kuma kar ku hannu ku yi hakuri to malamai suna cewa bata tsaya kawai kan dukiyar ganima ba a duk abinda manzon Allah ya ce ku yi ya ba da umarni to ku yi abinda manzan Allah ya ce ku bari ku bari wannan kuma yana daga cikin aƙidar ahlus sunna wal jama'a cewa ana aiki da Alƙur'ani ne da kuma sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sabanin abinda waɗansu suke faɗa na cewa za a yi aiki da Alƙur'ani ne kadai nan wa ma'ata kuma rasulun manzan Allah shi yazo da hadisai shi yazo da sunna da haka malamai suna saka wannan a cikin hujjojin yin aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya sanya imamu bukhari ya yi ruwaya a cikin sahih littafinsa sa a cikin kitabin tafsir nashi a babin wa ma kuma ar-rasulu fakuzuhu ya kawo wani asari daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda cewa wata rana abdullahi dan mas'ud yana wa'azi sai ya ce la'anan lahul washima wal mustaushima wal mutamas wal wal mutamin wal lil husni khalqan lahi فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت فقال إنه بلغني أنك لأنت كيت وكيت قال وما لي لا ألأن من لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو, ومن هو في كتاب الله فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين fama wajattu fihi ma taqulu qala la in kunti qara'atihi laqad wajadtihi amma qara'ati wama ataakumur rasulu fakuzuhu wama nahakum anhu fantahu qalat bala qala fa innahu qannaha anhu qalat fa inni arada ahlaka yaf'alunahu qala fazhabi fanzuri fazahabat fanazarat falam ramin min hajatiha shay'an fa qala law kanat kadhalika ma wannan imam al-bukhari ya ruwaito isnadin yana cikewa ga abdullahi ibn mas'ud Allah ya kara masa yarda abdullahi ibn mas'ud sahabin manzon Allah ne wata rana yana wa'azi sai ya ce Allah ya tsine ma alwashima wal mustaushima macen da ke yin tsaga a fuskarta da kuma macen da ta zauna tana mata tsagar Allah ta'ala ya la'anci shi haka nan Allah ta'ala ya la'anci macen da ke aske gashin girarta wal mutafallijat da kuma wadda take zuwa a buɗa mata haƙoranta a yi mata wushirya abla da musu ne duk Allah ya tsine musu ma damar sun wannan lil husni dan su kyau dan su ƙara kyau al-mughayyirati khalqalla waɗanda suke canza halittar Allah idan mace ta yi tsaga Allah bai halice ta tsaga a fuskarta ba kaga ta canza halittar Allah idan mace ta je aka buɗe hakoranta ta canza halittar Allah Allah bai halice ta da washirya ba ta je an mata Abdullahi masudi yace da Allah ya tsine mu irin waɗannan mata fa balaga zalika imra'atan min bani asad buqalu laha umma yaqub sai wannan labarin ya je ma wata mata wadda wannan matar ta fito da kabilar bani asad ana ce mata umma yaqub tana jin labarin, sai ta tawo wajen abdullahi dan mas'ud faqala tace innahu balagani annaka la anta kaita wa kaita labari ya zo min an ce ka ce Allah ya tsine ma wance da wance ƙala sai abdullahi dan masudin yace ce wa mali la al'anu man la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa man huwa fi kitabillahi sai ce to ni kau ya za a yi a ce ba zan tsine ma wadda manzon Allah ya tsine mata ba wadda tsiniyarta kuma tana cikin littafin Allah to wannan maganar cewa tana cikin littafin Allah faƙala sai matar ce na kada qara'atu ma bainal lauhaini na karanta littafin Allah bango zuwa bango Bama ma wajattu fiha ma taqulu ban ga wannan abin da ka faɗa ba cewa an tsine mata ban inda Allah ya ce ya tsine musu ba qala sai abdullahi dan mas'udin yace la in kunti qara'atihi laqad wajadat laqad wajadtihi yace to in dai kin karanta littafin Allah bango zuwa bango to na san kin san wurin kin ga wurin sai ne ba gane ba sai ya ce mata amma qara'ati wa ma atakumur rasulu zuhu wa ma nahakum anhu Ba ta ga inda Allah ya ce duk abin da manzo ya zo da shi ku karba ba da ya hana ku bari ba ta ga wurin ba kenan abinda Abdullahi din mas'udin yake cewa duk abinda manzon Allah ya faɗa to daidai yake da yana cikin alqur'ani wannan abu daidai yake da yana cikin alqur'ani da aka ce wannan ayar tunda ta faɗi haka idan manzon Allah ya tsine mata in ka ce Allah ya tsine mata baka yi laifi ba kun fahimci fiqh Abdullahi dan masudi to da ta ji wannan kaga yanzu wannan matar ai kaga abin da take cewa ba ta gani a alqur'ani ba ka san wani sai ce bai gani a alqur'ani ba duk abin da ba gani ba a cikin alqur'ani in manzon Allah ya faɗa to wannan ayar ta yi kwabarin din shi mun gane wannan ayar ta yi kwabarin din shi haka wani sai ya zo ya ce bai ga ta ba cikin alqur'ani ba bai ga kaza cikin alkur'ani bai ga kaza cikin alkur'ani ba har ma masu cewa ba a yake da komai sai alkur'ani sai su dauko abu ba sai su ba su ga kaza ba ba su ga kaza alkur'ani ba tun dai kaga wannan ayar wa ma ata atakumur rasul fa zuhu wa ma haku anhu fantahu to ga wannan abu shine abinda Abdullahi dan Mas'udi yake nufi qalat bala sai wannan mata tace to eh na gamsu na bayanin ka. kala fa innahu qannaha an sai manzon Allah ya hana tunda manzon Allah ya hana kamar Allah ya hana ne tunda manzon Allah ya tsinuwa kamar Allah ya tsinuwa ne da haka idan manzon Allah ya tsine ma wani abu sai kai ka ce Allah ya tsine ma kaza ba kai laifi ba mun gane ko da Alƙur'ani babu nassin tsinuwar da Allah ya yi in dai manzon Allah ya yi to daidai yake da Allah ya yi saboda Allah ya ce wa ma'ata kuma rasulu zuhu, wa ma nahakum anhu fantahu wannan matar sai ta ce to tun da haka ne fa inni ara ahlaka yaf'alunahu sai ce to in ka haka ne waye bai yin haka a garin nan bai ƙara gashi bai yin tsaga bai kaza cikin mata waye baya yin haka har gidanka ma iyalinka suna yi sai ce ki je ki duba in suna yi ki zo ki gaya sai ta tafi gidan abdullahi ɗan mas'udin ta ga gidan ba mai tsaga ba wanda ta ƙara gashin kai ba wanda ta je aka buɗa mata haƙora duk waɗannan abubuwan ba mai yi sai ta dawo ta ce na je na gani babu mai yi a gidan sai ce e dama na san ba a yi domin mu gidanmu inda za a samu mai yin haka da ba mu zauna da ita ba haka abdullahi ɗan mas'udin ya faɗa to amma yanzu ku duba yadda yaranmu suka mai da bleaching ɗin nan tagyuru khalqin lahi ne canza halittar Allah ne ya zama ruwan dare yara sai je sai mai su shafa a jikinsu sai su yi faski su yi haske duk da illar da ke ciki da cutar wanda ke ciki amma iyaye sun bar 'ya'ya suna irin waɗannan abubuwan bai dace ba wannan to kaji wasu ma iyaye ke sai musu canza halittar Allah ne babu kyau Allah ya sauwaƙe wadda wanda ke wannan ita ma ta shiga cikin tsinuwar Allah ta shiga cikin tsinuwar manzon Allah to Allah ya sauwaƙe kuma Allah ya tsare mu don haka wannan ayar ba wai sai wajen rabon ganima ba kawai a wurin komai duk abinda manzan Allah ya ce a yi a yi abinda manzan Allah ya ce a bari a bari duk abinda manzan Allah ya ce a yi wannan abin daidai yake da Allah ya ce a yi abinda manzan Allah ya ce a bari ko da babu nassi a alkur'ani Allah ya ce abu wannan abin daidai yake da Allah ta'ala ya ce a bar wannan abu Allah shirye da mu to jiya din mun ji yadda ake rabon fai'i fayu yadda ake raban ita wannan dukiya ta banin nadir mun ji Allah ta'ala ya ce lillahi falillahi walil rasuli walzil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil Allah ta'ala ya ce a raba wannan dukiya ta manzon Allah ce amma ya raba ya ba waɗannan bangarori ka ta Allah manzon Allah sai ya sai makamai a sai kayan dawakan jihadi a bada kuɗi cikin su a gyara ɗakin Ka'aba su ake na Allah kenan nashi kuma shi manzan Allah ne, shi ne sai ya raba gida hudu da shi da ya tama da zil'urba da ya tama da almasaki, da kuma iblis sabin kaga da hudun da nashi sun zama biyar kenan in ka cire da Allah in ka hada da Allah shi da kenan ka cire na Allah to na manzan Allah shi sai aka sa gida biyar kashi ɗayan sai manzan Allah ya ɗauka ya yi bukatunsa an ce yana sayan abinci da aka raba ta banin nadir ya sai abinci ya lissafa abincin da zai ishi gidansa na shekara guda sai ba da kudin aka saya sai aka aji abinci a sto din manzon Allah na wani shekara guda sai aka debo wadansu aka ba zil qurba na dangi din danginsa gida biyu ya ba ya ba banu hashim ya ba banu mutallif an ce ana ba maza da mata daidai da daidai ba da zakar misu haddul ake ba daidai da daidai ake ba su yatama kuma su ne marayu aka da wani kashi aka yi ma marayu hidima miskinai kuma su ne mabukata sai iblis sabi to miskinan da za a ba su wane ne miskinan shi ne Allah ta'ala a aya ta gaba wanda za mu tashi a yau zai bayyana mana miskinan da za a ba wannan fai'i na banun nadir da aka samu Allah ya ce da fuqara'i a'udhu billahi بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون نعم Allah ya ce lilfuƙara ilmuhajirina alladina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun Allah ya ce lilfuqara'i wannan dukiya ta fai'in barin nadir ya kai wannan annabi idan za ka ba miskinai fakirai kasansu to ka ba fakirai almuhajirina ɗan hijira wanda suka yi hijira daga makka suka dawo madina alladina ukhriju min diyarihim wa amwalihim waɗannan waɗanda aka fitar da su daga cikin gidajensu wa amwalihim aka fitar da su daga dukiyoyinsu su ne sahabbai 'yan makka lokacin da za su hijira kunga sun bar gidajensu sun bar dukiyoyinsu a makka to kamar an fitar da su daga gidajensu kenan an fitar da su daga dukiyoyinsu sayid na abubakar yana da gida a makka amma sai ya fice ya bar gidan wani yana da gona wani yana da lambu da dukiyoyinsu domin lokacin da za ka yi hijira ɗin ba ba ka san a san inda za ka da haka ba za ka ɗauki komai ba kawai za ka ɗan fita ne kamar ka zagaya bayan gari sai ka lallaba sai ka wuce madina so duk makka suka bar dukiyarsu da haka allah ya ce su waɗannan fakiran 'yan hijira wanda aka fitar da su daga cikin gidajensu aka fitar da su daga cikin dukiyoyinsu yabtaguna fadlan min Allah kuma suka yadda a haka din suka bar dukiyoyinsu suka bar gidajensu don neman falalar Allah wa da kuma neman yarda Allah wa Allah kuma suna taimakon Allah suna taimakon addinin Allah wa rasulahu suna taimakon manzon Allah a da'awarsa sai ce ulaika to kaga waɗannan humus sadiquna sune wanda suka yi imani na gaskiya su ne wanda suka gaskata fi imanihim suka suka gaskiya a imaninsu haisu iftarin islam alama ma kanu fihi min shiddatin abinda yasa imaninsu ya zama na gaskiya domin sun zaɓi addinin musulunci suka gwammace a yi musu duk abin da za a yi musu na tsanantawa suka ce musulunci kawai duba sayyidina bilal irin bakar wahalar da ya sha ana dukansa ana jin shi a cikin yashi ana ɗora mai duwatsu bayan sun yi wuta bayan sun ɗauki zafi amma yana cewa ahadin ahadin allah ɗaya ne allah ɗaya ne shi ya zaɓi musulunci duk da wannan tsananin da wannan wahalar ruba su amma ɗan yasir da mahaifiyarshi sumayya da babansu yasir ɗin ali yasir manzan allah zai zo wuciya ya ga an kaba su ana azabtar da su allah bai yi musu komai sai dai ce sabaran ali yasir ku yi haƙuri ya ku iyalan gidan yasir sauƙi zai zo sai ya wuce a haka aka kashe wannan mata sumayya a haka a kan lahira abu jihar ya kashe ta amma da ɗan yasir da ya ji duka suka ce sai ya zagi allah da san lokacin da ya zagi allah ba to ga wannan imani na gaskiya kenan wadda kira annar rajula kana ya asubu lahajar ala badalhi min ju. an ce a wannan lokacin saboda tsananin halin da suke ciki mutum zai samu dutse ya daura a cikinsa sa saboda yunwa idan bai daura dutsen ba iska zai dauke amma idan ya sa dutse ya ɗaure sai ya ƙara nauyi iska ba zai dauke shi ba saboda musulunci suke wannan wa kana rajul yattakizu al-hufra fi shita'i malahu bisarin gairaha idan lokacin sanyi yayi mutum bai da tufafin da zai sanya ya kare sanyi wani sai dai ya haƙa rami ya shiga cikin ramin ya fake a ran ciki bai da gida bai da ɗaki nan ne daki shi nan ne gidan shi nan ne rigar shi amma ya zaɓi ya musulunci wanda inda zai ce dai yin musulunci kuma zai samu fiya wa ƙacciyar ku diyarahu sun baro gidajensu wa amwalahum sun bar dukiyoyinsu wa asha'irahum sun baro danginsu waɗansu sun bar iyayensu waɗansu iyayen sun bar 'ya'yansu waɗansu mazajen sun bar matansu wasu matan sun bar mazajensu wasu uwayen sun bar 'ya'yan suna ji suna kallo abu salama lokacin da zai yi hijira da ya samu raƙumi ya ɗora matan shi ummu salama da ɗansu salama shi ya haƙura su su haushi ya ja ya tafi a ƙasa har madina Ya jawo raƙumin nan ya zo bayan gari sai ga kafai sun tare ina za ka ya ce hijira zai tafi suka ce to ba za ka tafi ba mun ba ka zaɓi ko dai ka koma makka ko kuma mun yadda ka tafi kai ɗaya ka bar matarka ka bar ɗanka yana suna gaya mai haka sai ya saki akalar raƙumin ya ce ga sunan har raƙumin ma na ban muku ni na tafi ya tafi ya bar ɗansa ya tafi ya bar matarsa ya bar raƙumin a ƙasa ya taka tun daga marka hammadina madina wannan ta ce imanin ba na gaskiya bane ba ita matar da ta koma gida kullum kuka take duk rashin imani da rashin tausan kahirai da suka ga halin da ta shiga kwana da kwanaki tana kuka ta ƙici ta ƙisha sai suka fito da ita bayan gari suka yi mata barazana mutum da ke kin dame mu da kuka kin ce sai kin tafi madina kama hanya ki tafi suna kallon ita kadai mace da ita da yaro ba za ta iya kama hanya daga maka zuwa madina ba saboda tsoro ma zai hana ta tafiya ga namun daji a hanya ga miyagun mutane ga macin zai ga kwari ga tsananin yashi sahara ce kuma ta ba san hanyar ba ya wuce ma ya wuce ya wuce matan nan suna faɗa mata haka sai kawai ta kama hanya ta tafi daji ba ta san inda za ta ba tana tafiya Allah hada ta da wani mutum ne Biwar Allah ina zaki ta ce madina ya ce mata bini ma zan tafi can to yanzu waɗannan ka ce imanin su ba na gaskiya bane ba shi yasa Allah ya ce ulaika humus sadiquna waɗannan su ne wanda suke imani na gaskiya su ne sahabbai almuhajiruna sahabbai yan makka su abubakar Allah ya kara masa yarda su usman su umar su aliyu dai mutanen makane su musab ibn Umairi da makamantansu su ne suka bar gidajensu suka bar dukiya suka bar 'yan uwansu suka koma madina suka yi hijira suka zauna a madina manzan allah sallallahu alaihi wasallama shi kansa ya bar ɗiyarsa a baka. akwai ɗiyarsa tana aure mijinta bai musulunta ba manzo Allah ya tafi ya sai daga baya sai da ba aka zo fatu makka sannan ya musulunta abuja wannan ikrama ibn abuja sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da aurensu da ita suka ci gaba da rayuwa to kun ga waɗannan su ne sahabbai muhajirai Allah ta'ala ya ce a ɗebi wannan dukiya ta fa'i da aka samu na banin nazir a basu saboda sun bar gidansu sun bar gidajensu sun bar dukiyoyinsu a maka yanzu a madina ba su da kuɗi to a ɗauka ciki su ma a basu to ka ji kaso na farko wanda za a ba kaso na biyu Allah ya ce wanda zina والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يجيبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون نعم سيكشي نبي wanda Allah ta'ala ya ce a ɗauka cikin fai'u na banin nabir a basu Allah ta'ala ce wanda zina tabawa uddara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihuna bayan in hijira sai Allah ya ce haka nan a ɗauka a ba faƙirai mabukata cikin waɗannan waɗanda tabawwa uddara suka tattali mazauni ai sakanu madina, wanda suka tare suka tattari wurin zama a garin madina wa lazinu al'imana kuma suka lazimci imani min qablihim tun kafin 'yan hijira su dawo su zo wurinsu kun gane mutanen madina sun yi imani tun kafin su manzan Allah su dawo madina da haka lokacin da 'yan hijira suka je suka same sun same su dama sun yi imani domin aikun san sun dinga zuwa maka ana tattaunawa da su da su da manzan Allah sun ji labarin manzan Allah da halin da yake ciki Allah ta'ala ya buɗe zukatan suka ji suna son manzan Allah suna son da'awar shi sai suka turo delegate daga madina sai suka zo suka haɗu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai suka tattauna yi wani hali kake ciki a maka manzan Allah ya gaya musu to idan za ka yadda muka zo madina za mu ba ka wurin zama za mu ba mutanenka wurin zama za mu yi imani da addininka za mu taimaka ma a yada addini mun gane a lilatin da aka ba aka yi wani yarjejeniya suka koma madina suka faɗawa wa mutanen madina yadda suka yi da manzan Allah bayan nan aka sake turo wani delegate ɗin kuma suka ƙara zuwa suka ƙara tattaunawa da manzan Allah aka yi agreement sun yadda manzan Allah ya yadda sai suka koma madina duka suka yi imani manzan Allah ya fara tura musu irin su wannan mus'ab ibn umair ya ce to ka je ka fara karantar da su addini kafin mu zo to sai suka tattali gida inda manzan Allah zai zo suka tattali wurare inda mutanen muhajirai din in sun zo za su zauna kuma sai suka yi imani mun gane shi ne Allah ce wanda zai tabawu uddara wal imana min qablihim ay min qablil al muhajirina fattaba'u suka bi addinin musulunci sannan suka lizimci imani min qabla hijratil muhajirina wa qudumihim alayhim tun kafin an hijira su iso madina zuwa gare su sai Allah ya ce yuhibbuna man hajara ilayhi lokacin da 'yan hijira suka zo kuma sai zamanto suna son waɗanda suka yi hijira suka zo wurinsu wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu sannan kuma a cikin zukatansu su 'yan madina ɗin ba su ji ƙyashi ba hassada ba ta kama su ba mimma utu dangane da abin da manzon Allah ya ɗauka ya ba ɗan hijira din nan kun bayanta domin da aka zo rabon fai'un manzon Allah sai ya duba mutanen maka sun fi bukata to an ce duk sai ya dauki dukiyan nan sai ya ba su yan madina mutum uku kawai aka dauka aka ba su wannan bai sanya mutanen madina sun ji kyashi ba sun ce an yi son kai an dauki an dauka an ba yan makamu ba a ba mu ba Allah ta'ala ya ce wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma Ba basu ji komai ba a cikin zakatansu dangane da abinda manzon Allah ya ɗauka ya bada ai atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam almuhajirin min min amwali balil nabi wanda manzon Allah ya ɗauka ya ba kan hijira daga cikin dukiyar balil nadir wanda an kebe ta ne ga manzon Allah sallallahu alaihi ya kebe ta ne gare su kaɗai su kaɗai ba bayan wannan su mutanen madinan nan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita su akan su, sai su ɗauka su ba wani su fifita shi akan wannan abun. allah ce walau kana bihim khasasa ko da su suna da bukatar abu zai yi haƙuri ya bada inda dan dan madina ne yana so amma zai ɗauka ya ce kai ɗauki wannan shi malamai suke ce ma isar Allah ya siffanta mutanen madina da isari shine sadaukarwa suna son abu sai su sadaukar su dauka su ba wani misalin isari a sahabbai yana da yawa inda sahabbai suka nuna musamman mutanen madina inda suka nuna hakan a aikace al-imam bukhari a wajen fassara wannan ayar ya kawo misalin isarin abu ɗalha al'ansari na abu ɗalha mutumin madina ne ya kawo hadisi daga sayar na abu huraira imamul bukhari a cikin sayan littafinsa cewa wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya cewa wa manzan Allah ya rasulullahi ina cikin yanayi na rashi banda abincin da zanci ka taimaka min da abin da zan ci fa arsala ila lisani ila lisanihi falam yajid inda hunna shay'an sai manzo Allah ya aika cikin gidansa yace aje gida a samu masa abinci sai aka shiga gidan manzon Allah sai ba a samu abinci ba gidan annabi babu abinci gidan manzon Allah ba abinci ba ai ba gidanka dan ba abinci ba karka damu gidan annabi babu abinci ba sai aka ce wa manzan Allah babu abinci ga wannan baƙo kuma wanda ya zo ya ce bai da shi faƙalar rasulullah sallallahu alaihi sai manzan Allah ya ce ala rajulun yudifu hulun lailatan yarhamuhullah sai ce jama'a ji manzan Allah da Allah wa zai tafi da wannan mutumin gidansa ya ba shi abincin dare Allah ya masa rahama faqama rajulun min al'ansar. ansar sai wani mutum ne daga cikin mutanen madina ibn hajar ya ce abu dalha ne al'ansari sai ya tashi sai ya ce ana ya rasu rasulallah manzan allah a bani shi zan tafi da shi gida fazahaba ila ahalihi faƙari da imra'atihi daifu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la taddaki rihi shay'an faƙarin wallahi ma indi illa qutu sabiyati yana zuwa gida da wannan bakon sai ya shiga wurin matar sai ya ce to ga bakon manzan Allah nan na dauko akwai abincin da za a bashi sai ta ce wallahi mai gida gidan nan ba abinci sai abincin yara ba wani abinci gidan nan sai na yara kare sai ya ce wa matarsa fai za a rada sabiya al'asha fanawwinihi to abinda za a yi idan yaran nan sun nemi abincin dare kar ki ba su ki masu hikima har su mace ba su ci abincin nan ba don ba nan ya ci abinci kun gami suke yanzu nan isari suke yi su za su haƙura su ba baƙon manzon Allah ya ci yara ma an ce a yi ƙoƙari a sanya su yi bacci su ma su haƙuri kada su ci a ba man manzon Allah shikenan lokacin baccin su na yi yaran suka nemi abinci ta masu hikima aka san yara suka yi bacci ba su abinci ba da dare ba ko aka shigo da shi gida za a ci abinci aka kawo abinci to kaga ai mai gida da bako za a ci abinci kenan da matar gida lokacin kira ba a saukar da ayar hijabi ba za a kawo abincin an zo za a fara cin abinci sai abincin ɗan kaɗan ne ba zai ishe su uku ba a ɗakin sai suka yi hikima sai aka kashe hitina za a ci abinci cikin duhu kenan sai ba ko yana cin abinci su kuma mai gidan da matar sai suna yi kamar suna cin abinci amma ba su ci shi kuma ba ko ya ɗauka ci suke da aka yi ta cin abinci bai san shi kaɗai ke ci ba har sai da ya ci abincin nan ya ƙoshi ‘ya'yan gida suka kwana da yunwa matar gida ta kwana da yunwa mai gida ya kwana da yunwa Don wa don baku su kaga shi ne isarin mutanen madina asuba na yi baƙo ya ce ƙoshe bacci ya maganin yunwa shi gari na wayewa suka ta wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa Abu Dalha yana zaba manzo Allah ya ce laqad allahu azza wa jalla audhika min fulanin wa fulanati yace mashi kai jiya Allah mai girma da daukaka yayi al'ajabin abinda kai kai da matarka a wata ruwa yace Allah yayi dariya kan abinda kai kai da matarka kaga manzo Allah bai gani ba amma kamin yazo har Allah ya ga mashi to aka ce fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da wannan ayar wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita wani akan kansu ko da su suna da bukatar sai suka hakura to kaga wannan misali ne na isari a makka a madina akwai lokacin da imam ibn kasir ya kawo wannan a tafsirinsa wani mai gida ya je so kan akuya ya kawo gidansa aka gyara aka dafa sai da aka dafa kawai sai isari ya shigo mai ce wannan abin Bar ma an bada shi gidan wani sadaka shi ba zai ci ba kaga ya haƙura ya tuno ɗan uwansa mabukaci ya ce a kai ne sai aka ɗauka aka kai gidan wannan shi kuma wannan ana kawo mai yana buɗawa shi ma sai ya tuno da wani ɗan uwan shi mabukaci sai ce ka wannan kin shi ne. sai wanda ya kawo yana tafiya shi ba sai sa aka ɗauka sai aka yi gidan wani sai da aka je gida bakwai da wannan kan a kai nan su kai can a kai nan a kai can sai da aka yi gida bakwai a gida na bakwai ne sai shi kuma ya hararo wannan gida na farko inda aka fara dafa bai san daga nan aka fara dafa shi ba sai ce a kai mai yana zo kawai sai ga yi sallama aka ce ga shi juwa ne yana buɗa sai kan da aka dafa ne gidan shi kuma shi ya san ba gidan wannan mutumin ya aika shi ba wani gida ya aika shi kenan ya san wancan gidan da ya aika shi ma wani gida ya aika har ya zo gidan wannan sai aka kawo mai da aka kawo mai ne to ya ce to tun da ya dawo bari mu ci wannan isari kenan mana abubakar aljazairi a minhajul muslim yana maganar isari ya kawo wani abu wanda ya faru a yaƙin yarmuk yaƙi ne wanda aka yaƙin yarmu da su musulmatul kazzab sai waɗansu musulmai guda uku aka sassare su da takobi sai suka faɗi wuri guda kwanci su uku jina-jina kowa ƙishirwa yake ji cikinsu sai wani ɗan'uwansu musulmi ya taho wurinsu sai ji suna ruwa-ruwa suna son ruwa sai ruwa ya je ya samu ruwa da ya zo ya kama na farkon nan zai ba shi ruwa sai na kusa da shi ya ce ruwa shi wanda za a ba ruwan nan da ya ji ɗan'uwan shi na kusa da shi ya ce ruwa sai ya taɓa ɗan'uwan shi ya ce bukar ya ba shi ya ba wannan wanda ya ce yana son ruwa sai ya aje shi ya tafi wajen na zai ba shi ruwa na biyun ya kama na zai ba shi sai na uku ya ce a taimaka mai da ruwa sai na biyun ya ce ya je ba na ukun sai ya tafi zai ba na ukun to kamin ya je wajen na ukun ya rasu sai ce bari ya dawo wajen na farko yana dawo wajen na farko shi ma ya rasu ya dawo wajen na biyu shi ma ya rasu su uku ba wanda ya sha ruwan kowa yana so ɗan uwan shi ya sha isari kenan to haka mutanen madina suke yanzu mu yau haka muke musamman kaga ba haka muke ba Allah shirye da mu yasa wani wani yake ba da labari a masallacin harami har yanzu suna irin wannan kyautar wani zai zo kawai kana zaune sai ya zo bai yadda ka gan sai ya aje maka irin ɗan abin dabino ɗin nan sai ya sauri ya tafi kawai kana juya sai ya ga abin dabino tun da cikin mutane da kamun ka juya har ya wuce wallahi wanda yake ba da labarin yana nan da ran shi ya ce gaban shi yana zaune cikin harami sai ya ga waɗansu irin ya ce yana tunanin irin mutanen pakistan ne haka sun ɗan yi da'ira suna zaune abin ya ba shi mamaki Dan kar wani ya yanzu ya ce ba a iya yi ya ce suna zaune inda sai wani balarabe sai ya zo ya aje mana wani na farko dabinan nan sai kawai ya tafi to sai ya tsaya yana kallon ya za su yi da dabinan nan wannan wanda aka ba da ya ɗan duba ya ji dabino ne ya ga duk sauran ba wanda ya gani sai lallaba ya taɓo na kusa da shi sai ya miƙa mai shi ma da ya ba wannan sai ya taɓo na kusa da shi sai ya miƙa mai haka suka dinga kewayawa da wannan dabinon ba wanda ya ci har ya dawo wajen na farko abin ya ba shi sha'awa ya burge shi ce ka waɗannan mutane mutanen kirki ya ce to kuma yana nan zaune sai mutumin nan balaraban nan mai ba da dabino sai ya ce wajen waɗansu baƙaƙe su ma sun yi da'ira ya ce amma ho bai sani ba ko ɗan najeriya ne ko ba <laughs> kawai da ce ɗan najeriya ne sai shi ne ya hange su ne amma dai baƙaƙe ne a na 'yan najeriya ne na 'yan nijar ne ko 'yan kamaru ko 'yan ghana <laughs> da ya zo sai ya ma wani dabinan nan sai ya wuce nan da aka aje mai da ya sha haji da biyu ya kalli da, ya kalli da, ya ja sai lallaba sai soka cikin aljihunci <laughs> kawai sai ya shiru da wake shi ya ji kamar ya ya ce kai an ba shi da biyu sai 'ya yane shi to shi ne ya ce amma dai bai sani ba 'yan najeriya ne ko ba 'yan najeriya ba ne to wannan allah ta'ala yana siffanta mutanen madina cewa mutane ne masu kyauta suna isari walau na biyun kasasa ko da suna bukata sai su su haƙuri su ba wanda ya fi su bukata mun gari. to sai allah ta'ala ya ce wa man ƙashu ha nafsihi duk wanda aka sanya ya iya mallakar kyashin ransa ya zama tobe da kyashi an cire mashi kyashi to wannan shine wanda zai iya ɗauka ya ba mabukaci ko da shi yana da bukata Allah ce fa ulaika humul muflihuna wannan sune wanda za a samu babban rabo a ranar lahira da an cire ma kyashi to za ka iya ɗauka ka ba za ha isarin nan za ka iya sannan wanda da aka cire mai yashi Allah ta'ala ce su ne masu rabota wata rana manzan Allah yana zaune sai ya ce jama'a kun ga wannan wurin yanzu wani mutum zai biyo dan aljanna ne duk wanda yau ya shigo ta nan yanzu dan aljanna ne kawai sai ga wani mutum ne ya shigo yana zuwa ya zauna ba wanda ya gami mai abinda manzan Allah ya ce kuma manzan Allah bai gaya mashi ba aka gama zaman nan na majalisi kowa ya koma gidan shi bayan wani lokaci an dade sai manzon Allah ya ƙara nuna wannan wuri yace kun ga nan yanzu dan aljanna zai kullu ta nan sai ga wannan mutumin ya saki dawo bayan wannan ya wuce bayan wani lokaci sai manzon Allah ya ƙara cewa dan aljanna zai biyo ta nan sai ga wannan mutumin ya biyo to kaga dan aljanna ne kenan to sai abdullahi ɗan amur dan asi ya ce ni wannan mutumin sai na je na ga abin da yake har manzan Allah ya dinga cewa dan aljanna zai bullo har sau uku sai yana ɓulluwa. ya je gidansu na lokacin yana yaro ya gaya babansu ya ce da Allah yana son ya bashi dama zai yi kwana uku baya gida idan akwai wani aiki wanda za a yi ya yi kamin ya tafi uban ya ce ba komai Allah ya kiyaye ya tafi sai tafi gidan mutum da ya ce da Allah malam ina so in ɗari bakunta gidanka kwana uku mutum ya ce ba komai suka shiga gida dare suka kwanta shi abdullahi ya ɗauka mutum nan zai tashi ya ta sallah cikin dare sai ga mutumin nan kawai bacin shi yake ya ce abu ɗaya kawai sun yana duk juya da zai zai ce allahu akbar la ila in zai zikiri amma dai bai yi kiyamun ne ba bai kawai bace shi safiya ta suka je suka yi sallah suka dawo aka ci abinci kuma aka hita dare shi dai ya bi mutumin nan kwana uku bai ga wata ibada ta musamman wanda za a ce yana yi wanda shi baya yi amma kuma ya samu aljanna har sai uku daga bakin manzan Allah to sai da za su yi ban kwana sai ce bawan Allah ni ba kunta ta kawo ni gidanka ba ka ji abin da manzan Allah ya ce a kanka har sau uku shine ne na zo in ga abin da kake yi ce to wallahi malam ka dai ga rayuwata kenan haka nike rayuwata ba wani abin da nike yi ce ka dai dan yi tunani ko dai akwai wani abin da kake yace wallahi ba wani abu har ya tafi sai ya kirawo shi yace zo yace akwai wani abu guda da ɗaya da nike yace ina tunanin kila ko shine ya jawo min wannan matsayin yace menene yace ka gani nan ban kyashin kowa a zuciyata ya ce idan ya ce tun da Allah tun da nake ban taɓa kwana da wani a zuciyata ba kowaye kaga shi ke kenan to shi ne Allah ya ce wa man yuka shuha nafsihi fa ulaika humul muflihuna amma yau musulmi zai rike musulmi sai ya shekara guda yana rike da shi ko ya bata mishi da musulmi ne zai wa musulmi hasada musulmi za a hana kai a ba shi kuɗi ya zo a ɗauki musulmi a tai dashi da shi a ba da kuɗi a je a raba da shi musulmi zai shiga gidan musulmi ya mai sata musulmi zai ɗauki makami ya kashe musulmi saboda duniya to ina ina wannan shi sa Allah ce duk wanda aka cire makiyashin wani a zuciyarsa to wannan ya rabota to kaga wannan su ne aji na biyu na waɗanda za a ba wannan dukiya ta barin da zai shune almuhajiruna ansarawa sai wa muhajirai sai almuhajirun to sai kashi na uku Allah ya ce ne wallazina wallazina ja'u ba'di yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ولا تجعل في قلوبنا جلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم نعم الله تعالى يتي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا wali ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wala ji fi qulubina gillan lillazina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allah ya ce sai kuma waɗannan wallazina ja'u min ba'dihim wanda suka zo bayan waɗancan bayan ya sunan da ansarawa su ya suka zo bayan su tabi'ai da atba'ut tabi'ina mala abubakar gume ce ila yau mil mace har zuwa ranar alkiyama domin idan ka ce muhajirai da ansara kaɗai za a ba fai'u to ni suna ina babu su don ka samu fai'un ya za a yi da shi kenan ba a ba kowa to Allah ce wanda bi da ja'u min ba'dihim da kuma wanda suka zo a bayansu. don haka wasu malamai suka ce a cikin waɗannan ayoyin guda uku Allah ya shigar da duk wani musulmi duk wani musulmin da ka sani ko dai ya zama sahabi dan makka ko sahabi dan madina ko wallazi na jawo min ba'dihi ko ba haka ba mu yanzu da wanda wallazi na jawo min ba'dihim muna cikin wanda suka zo a bayan su to mu ma Allah ta'ala ya ce in an samu fai'u ana iya rabawa a ba talakawa daga cikin banda mawadata mun gane su ne wallazi na ja'u min ba'dihim da waɗanda suka zo daga bayan su ay min muhajiri muhajirin wani ansari wanda suka zo bayan muhajirai da ansarawa ila yawmil qiyamati har zuwa tashin alkiyama to su waɗannan wanda suka zo bayan su din yaquluna suna cewa rabbana ighfir na ya ubangiji kai mana gafara wal ikhwanina na sabaquna bil imani haka kai ma ƴan uwanmu wanda suka rigaye mu imani su ma kai musu gafara ma'ana waɗanda suka suwaye suka rigaye mu sahabbai tabi'ai atba'u tabi'ina da duk wanda ya riga mu mutuwa in dai musulmi ne to Allah kai mana gafara shi ma kai mashi gafara wala taj'al fi qulubina gillan sannan suna addu'a suna cewa ya ubangiji karka sanya kyashi a cikin zukatanmu lillazina amanu akan waɗannan waɗanda suka yi imani rabbana innaka ra'ufur rahim ya ubangiji lalle kai ka kasance mai yawan tausayi ne mai jin kai ga bayansa kaga wannan kuma sune kungiya ta uku ta waɗanda ake ba fai'u in an samu sune wanda suka zo bayan sahabbai tun daga lokacin su har zuwa tashin duniya su kuma waɗannan wanda suka zo daga bayan su sai Allah ya siffanta su da wata siffa cewa su ba sa kyashi akan na farko din ba sa jin zafin na farko bal addu'a ma suke musu addu'a suna farawa da kansu suna rabbana gafir lana wal ikhwanil ladina sabaquna bil iman kai mana gafara kai waɗanda suka zo kafin mu gafara wala taj'al fi qulubina gillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wannan shine addu'ar da suke yi da haka kullu wahidin min alqa'ili li hadha alqawl yuqsadu biman sabaqahu man intaqala qablahu min ghairi fasil wa yantahi ila asr an-nabi sallallahu alaihi wasallam ويدخل في إخوانه الذين سبقوه بالإيمان جميع من تقدم من المسلمين دون دي wannan addu'ar to yanzu yana cewa duk wanda ya riga shi mutuwa cikin musulmai tun daga 'yan zamaninsa har zuwa zamanin bai gaba ɗaya ya sanya cikin addu'a gaba ɗaya ya sanya cikin addu'a mun gane da ka wala ya kusu da billazi da sabaku khususan khususul muhajirina wal ansar ba a nufin muhajirai da ansarawa kaɗai a duk wanda ya wuce su dan fodiyo sun shiga ciki su malam abubakar gumi sun shiga ciki su malam abubakar gero su malam jafar duk sun shiga cikin wallabi ne sabaquna bil iman mun gane duk sun shiga ciki da haka yana musu addu'a sayyidatina aisha uwar mu'minai Allah ya kara mata yarda tana cewa tana magana akan yan shi'a take cewa Allah ya yi umarni da yi ma magabata addu'a ta ce amma su kuma yin shiya suna zagin magabata Ka gaba daidai ba ne ce waɗannan ayon guda uku musamman aya ta farko da maka karanta aya ta bakwai da aya ta takwas da aya ta tara wannan suna nuna falalar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka idan an zo ana magana falalar sahabbai to ana kawo wannan ayar a cikin ayoyin da suke nuna falalar sahabbai a Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala yi wani istinbai mai ban mamaki wanda Ibn Kasir da kansa a tafsirin sai da jinjina mai Ya ce Imam Malik ya yi wani istinbai daga wannan ayar cewa 'yan shi'a ba a ba su fai'u saboda me ya ce saboda Allah cewa wanda fi da ja'umin ba'adihim ya ƙuluna rabba na gafir da na wani ikhwani nan da da saba'una bil iman to su yan shi'a haka suke cewa ba haka suke cewa wasu da haka yace ka ga ba su wanda za a ba Ya ga an tashi ba da fai'u ba a rabawa da su sannan a wani wurin kuma ya kafa hujja da wata aya makamanciyar wannan wajen cewa 'yan shi'a ba musulmai ba ne ba wanda za mu zo kan ayan nan gaba da haka duk wanda zai fito yana zagin sahabbai to wannan mutumin ba musulmi ba ne ba Allah ta'ala ya yabe su a wurare da dama a cikin alkur'ani waɗannan wuraren guda biyu da muka karanta yau suna daga cikin wurin da Allah ta'ala ya yaba mu sahabbai jinjina ba abin da suke ka duba abinda mutanen maka suka yi muhajirai Allah ta'ala da kanshi ya ce sun taimaki addinin Allah sun taimaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga shi sun taimaki addinin Allah sun taimaki manzan Allah to kaga rashin hankali ne ba hankali ma kuma ba zai kama ba yanzu wani ya fito ya ce wai sai na Abubakar Allah ya kara masa yarda ba musulmi bane ba wace irin magana ce wannan ko ya fito ya ce wai sai na abubakar ba musulmi ba ne ba sai da umar afuwan duk tare yawai da suke da manzan Allah wani suna koyo manzan Allah ne cewa su musulmi ne amma ba musulmi ba ne ba A ga wanda ya faɗi wannan hankali ba zai yadda da wannan ba hankali ba zai kama wannan ba idan shi manzan Allah bai sani ba to Allah bai sani ba inda haka ne ba sai Allah ya gaya manzan Allah ba kai mutanen nan faga shi ga abin da suke maka ba daidai bane ba amma ba inda Allah ya faɗi haka to muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu daga irin wannan mummunar aƙida ta zagin sahabbai da cin mutuncinsu Allah ya tabbatar da mu akan aƙidar girmama manzon Allah da kuma sahabbansa Allah ya ƙara yarda gare su baki ɗaya to bayan da Allah ta'ala ya gama bayanin fai'u kun ga an gaya mana fai'u an gaya mana yadda za a raba ta an gaya mana ma dawa-dawa za a ɗauka a ba to kuma yanzu inda zamu tashi goban Allah ya kai mu za a maida mu baya alaƙa tsakanin munafikai da yahudawan banin nadir a yin za ku tuna lokacin da manzan Allah zai ya ba su umarni su tashi sai munafukai suka rubuta musu wasiƙa cewa ku yi zamanku za mu taimaka muku in ma manzan Allah ya fito zai yaƙe ku za mu taimaka muku a yaƙe shi wannan sai ya sanya suka zauna ba su fita ba Abin da zai ba da mamaki kuma da manzan Allah ya zo sai ba su kama musu a yakin ba to shi Allah ta'ala zai ba mu labarin cewa munafikai ba su cika wannan alkawarin ba to kuma dama wannan dabi'a ce ta munafiki in yayi alkawari yake cikawa sannan Allah ta'ala ya faɗi mana makomarsu a matsayin waɗanda suka yi zagon ƙasa ga addinin Allah da kuma manzan Allah in Allah ya kai mu gobe nan ne za mu tashi insha Allah ta'ala abinda muka karanta na daidai muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ladar gabaki ɗaya inda muka yi kuskure kuma muna roƙon Allah ta'ala ya mana afuwa kuma ya yafe mana baki ɗaya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata mu ƙara sanya ƙasar mu cikin addu'a halin da muke ciki na rashin tsaro Allah ta'ala ka amintar da mu ka yaye mana wannan hali na rashin tsaro da muke ciki ka maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba don halayen mu ba sai da rahamaka da kuma tausanka halin tsada rayuwa da sauran abubuwa na musulmi da kunci da muke ciki Allah ka janye mana ka maido mana da saukin rayuwa ka sanya mu rayu cikin sauƙi da aminci Allah mai iko ne akan haka marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka ƙara musu lafiya ka ba su ikon amfani da ita wajen yi maka da'a waɗanda suka rasu a cikin mu Allah ka ji kansu ka gafarta musu ka sa mutuwa ta zama hutu gare su mu kuma ka ba mu ikon cikawa da imani in lokacin mu ya zo masu bukatu a cikin mu Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi bukatun mu wanda babu alkhairi ka musanya mana da abin da zai zama alkhairi ga rayuwar mu duniya da lahira subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik subhana ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله